ऐं जड॒हिं अव्हीं निमाज़ लाइ ॿांघ डीन्दा आहियो तड॒हिं उहे उनखे चिथर ऐं रांदि भाईंदा आहिनि इहो हिन सबबु आहे जो उहे बेसमझ क़ौम आहिनि